تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Šit naslijedi vlasti poslanstva nakon Adema a.s. Vladao je pravedno, ali se nered proširio dolinom u kojoj su živjeli potomci Kabilovi. Zločin ubistva je bio posebno rasprostranjen kod njih. Počeli su se međusobno ubijati i ubijati one koji su prolazili kroz predjele u kojima su živjeli. Ibn Abbas pojašnjavajući riječi uzvišenog وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَا i ljepotu svoju kao u davno pogansko doba ne pokazujte, kaže Kabilovi potomci su nastanili doline, a ostali brda. Muškarci brda su bili lijepi, a žene su im bile zdepaste. A žene u dolini su bile lijepe, a muškarci zdepasti. Iblis u dolini sve više širi i nered. Dođe čovjek u liku dječaka, počne mu hizmeti, poče ih podučavati svirci i pjesmi, frulom ih očara i oni nabrdo su ga čuli i kradom slušali.